Serdecznie witamy Was w kolejnym podcaście. Witamy, witam. Chociaż nie, będzie witamy. Ja i żółwie. Czyli dzisiaj zapraszam Was na podcast żółwiowy. Nie wiem, co z tego będzie, nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, czy w ogóle coś się pokaże, ale w planach jest, e, mm, jakby to powiedzieć, zwiedzanie żółwo, żółwiowiska. Jest godzina 23 wieczorem. Okay guys, please, one minute, attention. That's the plan for today. At this moment, we have gone around 35 minutes to Playa Minas, north to here. Only for yes in case, we have plan B, C, or D. The influence Jordan nesting is the four beaches, Nombre de Jesús, Playa Real, and Playa Honda. All turtles we live really close to the Galapagos Island, Ecuador. Why? Why Ecuador? because in Ecuador, the water is more deep and we have a lot of planktons and jellyfish. That's the main reason the old sea turtles we live really close to the Galapagos Island, Ecuador. But turtles come to Costa Rica for season. It's not every year, every three years. But every three years, she's laying around six to seven times in one season, every two weeks. The first process on the beach is clean the area. She's working between 45 minutes and one hour. She's moved the old dry sand, looking for the perfect humidity in the bottom. The second process, only, only they use the bob leaper, she's building the real nest. The real nest is another extra hole deep between 45 to 55 centimeter deep. But sometimes this process is really hard to see because in the bottom, sometimes we find the rocks, branch, roof, or the next collapse because the sand is so dry. The process number three, chisel legging. Chisel legging between 80 to 150 inches. Really soft, wide, and looks like a golf ball. The last process is cover, compacting, and camouflage. It's between 45 minutes and one hour for one beer. For one beer, one question. Do you know why the charters come to Costa Rica for laying eggs? It's not about the weather. It's not about the beach. Why Costa Rica? Because Mexico, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Salvador, it's the same weather. But why she's come to Costa Rica? We don't know. You like people. You like people. you so smart. No, pura vida. <laughs> You're right. Give me five. Because Costa Rica is pura vida. No army. She feels safe. It's good weather. It's good people. Nice people like me and good paparazzi like you. That's the reason number one. And, no, and reason number two, because she's born in Costa Rica, she's come to the same place. To the same place. Another question. Do you know why the choros work in 45 minutes for compacting the nest and camouflage the nest? Why is the main reason? Yes. Who eat the eggs? bird impossible because the first egg is in the bottom around 3 meter, uh, 1 meter, 3 feet. You're right. raccoon. we have a really sensitive nose. Or long nose coty, the same family, almost the same. And number two, what the moon is, yeah? Cotis, pisotes in Spanish. And number two, humans. Do you know why? What do you say? Tell me, tell me. Well, you say Japanese. It's like, yeah, it's like in Africa, they buy them for souvenirs. Souvenirs. You lie, <laughs> mentirosa. En México se lo comen para. Listen. No, pero dígalo en inglés. And the Mexico eating the torturos eggs porque supuesto for sex, for good sex. For, oh. Really? Yes. Because Tara make a lot for six hours. Human for five minutes, you know? Five minutes, six hours. Two minutes. Oh, ah, my friend, you have the record. <laughs> you are rooster. Directamente desde la colonia más importante del mundo y el único lugar donde le prestan más atención a Miss Universo y a la Llega un grupo de música no identificada como si mesas en el cine. ¡Calle! Nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. Tak to wygląda nasz przewodnik opowiadał nam o żółwiach. Wiem, wiem, oglądałem kilka programów e, z Davidem Attenborough, więc wiem. Teoretycznie powinno być, no ale zobaczymy jak to będzie i spotkamy się znowu, mam nadzieję, na plaży pełnej żółwi. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy podcast e, z naturą na ty. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. The clock on the southwestern tower of St Paul's Cathedral appeared to have stopped. I could just see it if I craned my neck and peered out of the very side of my office window. Maybe it was suffering from a delayed shock after the Blitz. It was, after all, 1950, and the war had only been over for five years but ten past two, which was what the clock's hands indicated, could hardly be the correct time. I had eaten my sandwich lunch in the garden on the bomb site just over the road, and had been back at my desk promptly at two o'clock, as befitted the most junior and recently recruited member of the London publishing house for which I was working. And that seemed at least three quarters of an hour ago. I turned my attention to the proofs in front of me. It was a text about tadpoles for primary schools. Interesting in its own way, but hardly, I felt, the sort of work that taxed my hard-won degree in natural sciences. Fitting in the illustrations, using a technology that had not changed significantly since Gutenberg's times, required counting the words, sometimes even the individual letters. I had to tot them up, work out how many would have to be carried forward to the next page, and then wrestle with the various possibilities for trimming the next illustration. Serdecznie witamy Was. Znowu już mamy ślady na plaży. Takie ślady, co idą z morza do piachu. Więc nieźle. No więc wygląda tak, by tramwaj jechał po piasku. Aczkolwiek, aczkolwiek um, no tramwaj po piasku nie jeździ, wiadomo, ale już są ślady żółwi, więc e, kolejna relacja. Mam nadzieję, że to wszystko się uda i zobaczymy fajne żółwie. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów. Żeby trzeba dojść na plażę na tą drugą. No to idziemy już jakieś pół godzinki. Każdy dostał latareczkę. Idziemy przez dżunglę, jakieś dziwne dźwięki. Czasami latareczką za, zaświecę. E, e, nie pod nogi, tylko w lewo albo w prawo jakieś czerwone, niebieskie, różowe, niebieskie, zielone oczy się pojawią. Nigdy nie wiesz. Nie, nigdy Lights toward the bottom, please. Tak, jesteśmy już blisko plaży. Podobno są jakieś żółwiska na plaży, więc nie wolno świecić za mocno. Więc pewnie wszyscy wyłączą światełka. Pan mm, przewodnik ma taką magiczną czerwoną latarkę, którą ja też mam. Taką nakładkę mam na latareczkę. Więc. E, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idziemy, idziemy, idziemy, idziemy. Gorąco jest. Duszno jest, ale muszę Wam powiedzieć, nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale pamiętam kiedyś w 90, nie, 2000 roku przyjechałem do fajnej dziewczyny do Miami, do znajomych i wychodząc z lotniska z Miami klimatyzowanego oczywiście wyszedłem na dwór do samochodu, Myślałem, jak, myślałem wtedy, że mnie ktoś wsadził do piekarnika w ciągu 3 sekund. Buchnęło na mnie takie gorące, ciepło, duszne, wilgotne, oblepiające glaretowatym potem. Tutaj jest dobrze. Nie wiem, czy to ze względu na porę roku, że mamy e, wczesne miesiące e, nowego roku, czy po prostu taka pora roku, czy jak to tam się mówi, ale jest ten upał, nie jest taki, że cię dusi, nie jest taki, że masz całą koszulkę mokrą. Ja mam mój plecak na plecach, w nim trochę sprzętu, kamizelkę antytygrysową, siatkę na e, drapieżne żaby, dwa litry wody, zestaw przetwalniczy Bera Grylisa, specjalne buty, do przemierzania dżungli, e, skarpety, które węży się nie, nie mają oraz e, kurtkę, która jest na wacie i jest e, idealna do przetrwania nocy w dżungli. Zatem jestem dość przygotowany i tak jak powiedziałem, że mam ten plecak, ale nie czuję, żeby miał plecy mokre. Jest taki przyjemny, ciepły, w zasadzie noc, ciepła, przyjemna noc i, i idę sobie, i idę sobie i idę sobie w dół, bo przyszliśmy, pierwsze pół godziny szliśmy pod górę mocno, a teraz już słychać po prawej stronie oceanu, słychać, ale jeszcze go nie widać, bo wciąż idziemy w dżungli, wciąż idziemy w jakichś kamyszkach, wciąż idziemy w dół, do oceanu, do plaży, gdzie zapewnie będą, będą żółwie. Another half hour of this, and I took another glance through the window. The clock hadn't stopped at all. Its hands had certainly moved. They had advanced a few minutes. But it was still not half past. This dismal revelation depressed me so much that I decided to turn my desk around so that I wasn't hypnotized by the hands of a clock. Instead, I stared at a blank wall and it was then that I decided that this was not the way I wanted to spend the rest of my life. Maybe my future was not, after all, to be a gentleman publisher. But what was it? I was twenty-four. I had studied natural sciences at Cambridge, thinking that somehow research would ultimately take me to remote and exciting parts of the world. Then I had to do my national service. I went into the Navy, hoping that I might be sent somewhere romantic. At Gosport, where we did our preliminary training, I met old naval hands who talked a lot about Trinco, that's to say, Trinco in what was then Ceylon. The Far Eastern Fleet was based there. It sounded good to me, and I told whoever I thought might have some influence in the matter that Trinco was just the sort of place I would like to be posted at the end of my training. In the event, I was sent to join an aircraft carrier that was being mothballed as part of the reserve fleet in the Firth of Forth. Jesteśmy przy żółwiu. Feel free guys, pictures. This is our turtles for pictures. The turtle to CX is going to be the other one. So what we're going to do is to get done with this process. Seeing her mm. hiding the eggs and everything. Właśnie dostałem piaskiem. od żółwia. O kurde, mocno dostaje piachem. Mm, o ja tutaj. Mamy żółwia, a, który mm, już złożył jaja i zakopuje zakopuję swoją jamę. Nie wiem, czy to widać. E, nagrywam też e, mały filmik, zobaczymy. E, żółw jest znaczony. Ma takie świecące coś na płetwie. To dlatego, żeby mieć jakiś, jak to się mówi, tracking żółwia. No i żółw ma jakieś 80 cm długości, z 30 nie więcej, z 60 cm szerokości, cztery płetwy E, i sypię piachem. Właśnie, dostałem piachem po oczach, ale jakże przyjemne jest to. Pierwszy raz takiego żółwia widzę tej wielkości e, i w ogóle. E, oczywiście nie wolno żadnego światła świecić, wolno tylko na czerwono. Żółwie podobno czerwonego światła nie widzą, więc jesteśmy niewidzialni. Tak to mniej więcej wygląda. No i cóż, fajne. Ciekawe, interesujące. Czuję się jak David Attenborough prawie, więc e, rewelacja. Rewelacja. Spróbuję podejść z przodu i czasnąć jakieś ujęcie żółwiczka z przodu. To jest pierwszy i zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. DX281, my friends. Look at the little metallic plate here towards mhm. the front. dx 281 DX will be dating back to 2003. So this means this little, the first time she was tagged here at the protected. Oh, my friend. Ooh. One second so I can move, please. Let me check that out. What happened? The flash. So, yes, as I was continuing, 2000 and. Excuse me. Thank you very much. Yeah, so this turtle has come into this beach. One, two, three. This would be its fourth time. They're going to be repeating this process every three years approximately. So DX2 To tyle. Pierwszy żółw. Zajebisty. E, osypał mnie piachem. Mam chyba 3 kilo pia piachu w butach. Ale o to chodzi. chciał pojechać koleją. Aha. Hmm, ale koleje nie tanieją. Aha. A żółwiowi po prostu szkoda pieniędzy. Pójdę pieso, będę plędzej. dzisiaj przepiękne bezchmurne bo chyba jak zawsze. Czasami się coś błyśnie, ale to myślę, że samolot. E, muszę Wam powiedzieć o super takim wrażeniu. E, fale, które słyszycie, jak się załamują, to wiadomo, że te pałwany są białe. Te fale są może 20-30 cm wysokie, ale w momencie, kiedy się użyje słowa bałwanią, świecą się na jasny, niebieski kolor i wygląda to jakby ktoś po prostu szybko przeleciał z jakimś ołówkiem niebieskim albo z jakąś e, ultrafioletową żaróweczką i pokolorował je w ciągu sekundy i w ciągu sekundy zgasił. Rewelacyjnie to wygląda. E, ja jeszcze raz użyję mojej kamerki. Zobaczymy, czy uda się to może sfotografować albo zrobić mini filmik, ale wygląda to niesamowicie, więc e, Zajebioska, zajebioska. By the time the Navy had finished with me, I had decided that I didn't want to go back to university to read for a doctorate. Zoological research in those days was largely laboratory bound, and that wasn't the way I wanted to study animals. In any case, I had now married Jane, whom I had met at university, and I didn't fancy going back to subsist on a student grant, even if I could have got one so I had decided that publishing would suit me, and had got myself a job as a junior editorial assistant with an educational publisher. But now that didn't seem to be a thrilling proposition either. Nie ma pełni księżyca. Jest ciemno, mówiąc szczerze, ale te fale zajebiście wyglądają jak ktoś się one tak jakby nierówno wchodzą i, i po prostu tak lecą z prawej do lewej. Um, ale ludzkie oko nie jest przyzwyczajone do patrzenia w nocy, pomimo to e, widać, wiadomo, czarne, ogromne, smoliste kontury lasu. Plaża szerokości 30-40 metrów, e, no i takie niebieskie, świecące fale, które pokazują, gdzie się zaczyna ocean. E, rewelacyjnie to wygląda nie wiem, kręcę coś, e, kręcę. E, robię mały filmik, zobaczymy czy to będzie e, widoczne. W każdym razie niebo jest rewelacyjne. Nie wiem, czy kiedykolwiek, jak już powiedziałem wcześniej, widziałem coś fantastyczniejszego, ale no, zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie widać. Kamerka, którą mam, o której mówię już po raz kolejny, testuję ją, właśnie ma tryb nocny. Zobaczymy, czy coś będzie widać, czy tylko będzie widać e, białe kropki. W każdym razie, w każdym razie zobaczymy, co z tego <laughs> zobaczymy. cieszę się, bo to jest odmiana, bo to są wakacje po tych kilku dniach, kiedy troszeczkę marudziłem, troszeczkę gdzieś tam wiem, że te baby nie są takie, jak powinny być. E, to od paru dni w zasadzie, i to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, troszkę dzięki gośce, pozdrawiam ją, e, która powiedziała mi parę ostrych męskich słów. Pomimo tego, że jest ruda, pomimo tego, że jest wstrętna, pomimo tego, że jest gruba, e, to jest fantastyczną dziewczyną i, i powiem Wam może w następnym podcaście, dlaczego e, z nią gadam, bo kilka słów wyjaśnienia się należy, ale naprawdę ulżyło mi i, i cieszę się tym, że jestem, że poznaję nowych ludzi, że fajna Szwedka, że no jeszcze parę innych dziewczyn i chłopaków i szefo fajny, znaczy szefo, ten właściciel całej willi. Ale te fale są piękne, kurczę. W każdym razie robi się coraz ciekawiej i mam nadzieję, że tak będzie do samego końca. A przede mną jeszcze miesiąc podróży. Więc widzicie, będzie się działo i oby tylko pamięci moich kart starczyło, bo będzie się dziać. Będzie się dziać. Zatem po tym moim takim monologu plażowo-nocnym, pfu, coś przepraszam, mi wleciało do ust, e, idziemy na poszukiwanie drugiego żółwia. Ten już złożył jaja, już w zasadzie wraca do chaty. A będziemy teraz mieć e, dwa, trzy inne żółwie. W ogóle plaża, plaża jest tak fajnie porysana takimi mm, no, śladami żółwi wchodzących i wychodzących z morza, więc e, wygląda to bardzo, bardzo obiecująco. Zatem wracamy za chwilę i zobaczymy, co zobaczymy. is she was working. Right now we're going to have to give her once again between 5 to 10 minutes for her to enter where she was working before for us to be able to get closer again. As of right now we're going to be changing. I am going to be the one in charge of the turtle. So I'm going to be sending Moises here and I'm going to be in there bring the people in so we don't get to see these problems, alright? We want the turtle to work and actually see all the processes. So we're going to be uh, changing with Moises go meet in there, Yeah. good thing is that the turtle hasn't left. It's up here. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów tak powoli kończymy nasz podcast żółwiowy. Powiem Wam, co się stało. Znaleźliśmy żółwia, który kopał dziurę swoje jajka. Żółwice. To przecież żółwice chodzą. Um, I mówiąc szczerze, z wielką gracją kopała tę dziurę. Wykopała jakby taki, powiedzmy, krater i od e, krateru e, w środku zaczęła kopać taką dziurę nic na pół metra płetwami tylnymi e, i robiła to z wielką gracją i tak naprawdę ja wiem co mówię, bo sam jestem kopaczem i wykopałem nie lada zamek jeden w piachu e, w każdym razie płetwa jest wiadomo długa a ona tą płetwę tak zginała w taką jakby łopatko, wiaderko e, i wyciągała piasek z, dołu tak po prostu w taką kopystkę E, no i wykopała, wykopała, wykopała, wykopała ogromną dziurę. No, odpoczęła trochę, e, popatrzyła na te sześć osób, które klęczy nad nią. Oczywiście wszyscy byliśmy z tyłu i z boku, nikt nie był z przodu, bo nikt nie mógł żółwiowy, tak, tak mówił tutaj przewodnik, e, patrzeć żółwiowi w oczy, tylko z tyłu. No i zaczęła składać jajka. Mam to wszystko na filmie, zmontuję użyła tych jajek około 60, ale zaraz przyszedł e, człowiek e, z tutejszej jakby e, z Parku Narodowego i wybrał te jajka, bo jeśli on by nie wybrał, to wybraliby rano kusownicy, a jajka żółwi, jak nam tutaj Pan mówił, to jest część spożywanie jaj żółwiowych to jest część kultury i to też na potencję podobno dobrze działa, chociaż e, nikt tego tak do końca nie stwierdził, ale jakieś takie właśnie wierzenia są, że dobrze działają na instrumenty męskie. W każdym razie wybierał, wybierał, wybierał, wybierał te wszystkie jajka, był ubrany w koszulki. Jest chyba druga albo trzecia w nocy. Fale jak biły, tak biją. A ja e, naprawdę jestem zadowolony. Widzieliśmy, widzieliśmy żółwie składające jajka. E, potem, tak jak powiedziałem, ten e, dobry kłusownik te jajka wszystkie wyjął do worka, delikatnie je uniósł i zaczął liczyć ze swoją koleżanką. W każdym razie wezmą je pewnie do ich, do albo gdzieś na jakąś prywatną plażę i schowają na 3 miesiące, bo one tam będą dojrzewać w piachu z żółwiami jest tak jak trochę z krokodylami, zależy w jakiej temperaturze e, piachu leżą, w takiej będą płci. Jak to jest różnica 2-3 stopni, to będzie facet, jak będzie 2-3 e, mniej, to będzie baba i tak to wygląda. Więc e, czas teraz e, na mm, powrót przez dżunglę, jakieś pół godziny, 40 minut do naszego małego autobusiku i, i to prawie tyle. E, nie wiem, czy jeszcze coś dodam, nie wiem ile będzie minut w tym podcaście, ale postaram się e, przemycić jakieś fajne rzeczy o żółwiach e, w montażu i naprawdę warto, warto, warto być tak blisko z naturą, którą zna się w zasadzie z filmów tylko Davida Attenborough. Zatem David Dziński żegna Was plaży gdzieś e, w środku Kostaryki, gdzie żółwi pełno, pełno, pełno. Zapraszamy teraz na kolejny odcinek, a w nim Filip poruszy takie oto tematy. Mam taką niepisaną zasadę, że <laughs> puszczam wszystko, co nagrywam, a bo większość czasami po prostu niecna i dzisiaj chyba też tak będzie. Borracho ausente de mí mismo, te voy besando esa carecura ida, dispuesta a todo, y yo califa, de a poquito nos iremos conociendo entre licor y caricia, mijita.